บุ๊กทูสามสิบหกการขนส่งมวลชน公共交通機関ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับบัส停はどこですかรถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ 中心部へのバスはどれですか？どの路線に乗らなければいけませんか？乗り換えはありますか？どこで乗り換えなければいけませんか？ตั๋วรถราคาเท่าไห 切符は1枚いくらですかกี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ中心部はいくつ目のバス停ですかคุณต้องลงรถที่นี่ครับここで降りてください。คุณต้องลงข้างหลังครับ後ろから降りてください。อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ 次の地下鉄は5分後です。อีก15นาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ次の市電は10分後です。อีก15นาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ次のバスは15分後です。รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ地下鉄の終電は何時ですか รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ市電の終電は何時ですかรถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับบバスの最終は何時ですかคุณมีตั๋วรถไหมครับ乗車券をお持ちですかตั๋วรถหรือไม่มี ผมไม่มีตั๋วรถครับ乗車券 いいえ、持っていません。งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ。では罰金をいただきます。